Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona mācītājs Ārts Drujietis. Turpinot mūsu jau iesākto tematiku par misiju, šajā reizē mēs apskatīsim vienu pavisam konkrētu misijas instrumentu, kas, es domāju, ja mēs tā skatāmies uz kristiego baznīcu kopumā un uz kādiem pēdējiem gadu desmitiem visā pasaulē, es domāju, pilnīgi noteikti runājot par misiju, mēs varam pamanīt – ir kādi atsevišķi instrumenti, kas ir izrādījušies īpaši, ja tā var teikt, auglīgi vai produktīvi, labas augļus nesoši misijā. Un viens no pirmajiem, es domāju, varbūt pat centrālais šajā jomā, parādās tāds iedziens kā alfa kurs. Ļoti iespējams, ka daudz no jums jau esat dzirdējuši šādu vārdu, varbūt daudz no jums pat jau ir bijuši kādā alfa kursā vai paši piedalījušies tā veidošanā. Šodien mēs runāsim par to, kas ir alfa kurs, kāds ir tā mērķis, kur tas ir radies, kāds ir tā saturs un kādēļ mums vajadzētu vai nevajadzētu kaut ko tādu organizēt vai veidot. Taču pirms mēs par šiem jautājumiem runājam, kā parasti, sāksim ar aktualitātēm Gregors skolā. Šonadēļ sācies skolas otrais mācību semestrs. Pirmdien, 7. janvārī, 2021.00 skolas kapelā Tezē lūkšana. Otradien, 8. janvārī, 2018.00 skolas kapelā Gregors skolas divkalpojums. Divkalpojumā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti. No 14. līdz 28. janvārim skolā viesosies teoloģijas doktors Roberts Rozīns. Profesors studentiem lasīs lekcijas par teoloģijas vēsturi. Uz lekcijām aicināti visi interesanti. Sīkāku informāciju par skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. donat röstes gry ceļš man uz patiesību. atmetuši visu ļaunprātību, visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Manuprāt, šī ir viena no rakstu vietām, kurās mēs ļoti skaidri varam ieraudzīt Dievu runājam par, varētu teikt, tādu ticības dzīves, Dieva attiecība pieredzes pašu sākuma punktu ka cilvēks tiek aicināts satvērt to, kas ir pats pirmais. Tā kā mazs bērns, kad viņš ir tikko piedzimis, viņa dzīve sākas ar pienu, viņa pārtikšana sākas ar pienu. Kamēr viņš aug, viņš nostiprinās, un ar laiku viņš jau var ēst arī smagāku barību. Un šeit mēs varam redzēt, Dievs aicina saņemt mums šo te garīgo pienu, šo pašu sākumu, varētu teikt, spērt pirmos soļus savā ticības dzīvē, savās attiecībās ar Dievu. Un, manuprāt, ja mēs varbūt lielākā daļa no tiem, kas šobrīd par šīm lietām domājam, esam kristieši, uz mums šie vārdi runā no otras puses. Es teiktu tā, ja šie vārdi ir teikti, lai kāds cilvēks, kas nu pat sāks savas attiecības ar Dievu, kurš nu pat tiks izglābts, tiek mudināts kārot pēc garīgā piena, tad mēs, kristieši, ar šiem pašiem vārdiem tiekam mudināti dot šo garīgo pienu gādāt, ka tie, kas pēc tā kāro un grib to saņemt, viņiem ir kur to saņemt. Un es domāju, lai cik labi, garīgi piepildīti, bagāti, pareizi, visādā ziņā garīgi vērtīgi būtu mūsu dievkalpojumi, bībeles studijas un dažādas citas lietas, viņa netrāpa tajā brīdī, ja runa par kādu tikko piedzimušu vai vēl pat garīgi nepiedzimušu, vēl nepat kristieša pirmiem soļiem ticībā. Šeit ir vajadzīgs kāds garīgs piens, pats sākums, pats ievads, pirmā iepazīšanās ar Dievu, šo te attiecību pats pats sākums. Un domājot par to, kādā veidā mēs kā kristieši varam rūpēties, lai tie, kas kāro pēc šī garīgā piena un kas vēlas augt un tikt izglābti, ka lai viņi varētu to saņemt. Viens no veidiem, kā mēs to varam darīt, ir jau pieminētais alfa kurs, kas tiešā veidā ir paredzēts cilvēkiem, kas nav kristieši, kas nav izglābti vēl pat, kas nav dievu bērni bet kam ir interese kaut ko saņemt, kaut ko uzzināt vairāk par kristētību. Un tas ir veids, kādā mēs cilvēkiem varam ļaut iepazīt Dievu. Tas ir veids, kādā mēs varam ļaut Dievam viņus atrast, kā pazuduši jērus celt uz pleca un nest mājās. Par to, kā tas notiek, kādā veidā mēs varam šādu alfa kursu organizēt, kas tas tāds ir, kādā veidā viņš ir radies, kas tajā notiek, par to visu mēs runāsim vēl tālāk, bet pirms tam Ieklausīsimies kādos viedokļos, kurus mēs saņēmām, aptaujājot cilvēkus par jautājumu, ko tu zini par to, kas ir alfa kurs. Vai tu zini, kas ir alfa kurs? Es domāju, tā, ka alfa kurs ir tas, ka mēs varam sagatavoties kā ar pirmo ābiņu, kad mēs ejam uz skolu un ka mēs varētu sagatavoties pareizāk ticībai. Un alfa kurs ir ļoti izplatīts visā pasaulē, un, un arī tā ir sagatavotība uz ticību. Un lai mēs varētu vairāk saskarties ar Dievu. Alfa kurs ir sabiedrības iesaistīšana, nu, stāstīšana cilvēkiem par to, kas ir baznīca, ticība, kas savukārt ietver sevi ar visas citas lietas, kas saistīts ar ticību. Alfa kurs ir veidots būtībā, lai nekristīgiem cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kas nav dzirdējuši par baznīcu vai arī neiedraudzē, lai viņus iepazīstinātu ar kristīgās ticības pamatjautājumiem, un lai atbildētu uz dažādiem jautājumiem, visbūtiskākajiem, kas ir tieši saistībā ar kristietību. Nu, sākumā es gan to nezināju, <laughs> bet tagad jau jā, alfa kurs tas ir ievads kristietībā. Teiksim, minimālās zināšanas par Kristu. Alfa kurs ir pats sākums. Pats sākums, kas stāsta par Dievu, par baznīcu, kas ir Jēzus, par kristīgo ticīgo mācību. Par alfa kursu es uzzināju Gregors skolā. Mums pašiem šeit ir alfa kurs kopā ar Saldus Jāņa draugu. Un iepriekš par to es biju tikai vienreiz dzirdējis. Viņš gatavo jaunos uz ticības. Un dieva žēlastība, uz dieva mīlestību un sadraudzību. Viņš ir tas, kas mums māca dievu vārdu, savu dievu kalpiem, savu mācītāju. Jā, es zinu, kas ir alfa kurs. Es arī pats šobrīd esmu iesaistījies šajā alfa kursā un priecājos, ka tāds notiek. Jo tas, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā cilvēkiem iepazīt dievu un ienākt kristīgā baznīcā. Paldies brāļiem un māsām par dalīšanos savā pieredzē un atziņā. Un ejot tālāk runājot par mūsu šodienas tematiku, mēs aicinām uz sarunu Kandevas eveņģēlas kultūriskās draudzes mācītāju Raimondu Mežiņu, kurš pašlaik arī lasa lekciju kursu Gregors skolā par to, kā organizēt alfa kursu. Sakiet lūdzu, kas ir alfa kurs? Nu, no alfa kurs ir viens no eh, veidiem, kā cilvēkiem pastāstīt par Dievu. Tas būtībā ir kristietības pamati, 15 nodarbībās. Alfkurs forma, man liekas, ir laba, jo viņa atraisa cilvēkos vēlmi dalīties savās pārdomās un tāpat laikā arī uzņemt šo kristīgo viedokli par to, kas ir Jēzus. Alfkurs nāk no Londonas. Alfa kursam jau ir kāda 30 gadu ilga pieredze. Tas ir izplatījies visā pasaulē. Šobrīd jau kādi 10 miljoni cilvēku pasaulē ir izgājuši cauri alfa kursam. Tas notiek vairākās 150 valstīs un tiek palaista vienreiz vienā piegājienā visās valstīs kādi 300 tūkstoši alfa kursi. Tas, man liekas, ir rādītājs, cik tālu tas ir aizgājis un izplatījies. Par kādām tēmām alfa kursā tiek runāts? Alfa kursā tiek runāts par pamatotēmām, kas ar kristietību saistīts, kas ir Jēzus, kāpēc viņš nomira, kā es varu būt pārliecināts par savu ticību, kāpēc man vajadzētu lūgt, kā Dievs mani vada, kā es stāties pret tiem ļaunumam, kas ir svētais gars un tā tālāk. Tās pamatlietas, kurām vajadzētu iziet cauri, lai saprastu, kas ir Dievs, kāpēc viņš ir un kāpēc esam mēs un mūsu attiecības ar Dievu, kāpēc būtu vajadzīgs veidot. Vai alfa kurs ir tikai lekcijas, ja tur notiek arī kas vairāk? Kā jūs varat raksturot, kā normāli tas ir pa vakariem, no rītiem, vai kur, kā tas notiek? Alfa kurs var notikt ļoti dažādi. Tas var būt no rītiem pusdienas laikā un vakarpusē, bet nu, ierastākais ir vakarpuse. Tās ir divas vai trīs stundas, kuras ietvaros ir e, maltīte, slavēšana, lekcija, dalīšanās grupās, un pa vidu, protams, arī kādas pauzītes, informatīvās. Svarīgākais, viens no svarīgākajiem šajā apkursā, kas atšķirās varbūt no citiem kursiem, tas, kad ir vienlīdz vērtīgs sadaļas gan lekcija, gan diskusijas mazās grupās. Līdz ar to cilvēkam ir iespēja gan dzirdēt šo viedokli, gan arī, protams, izteikt, kā es minēju, arī savējo. Līdz ar to viņš var, var šīs lietas salīdzināt, viņam tiek dot iespēja paust savu viedokli kādā jautājumā, un tas ir cilvēkiem ļoti svarīgi postmodernā pasaulē, kurā mēs tagad dzīvojam. Kas ir šīs lekcijas alfa kursā lasa un kas ir tie cilvēki, kas vada mazās grupas? Lekcijas mm, lasa kādi sagatavot lektori, kuriem ir kāda pieredze – dažādu lekciju vadīšanā, kuri varbūt tās ir eh, paši savā dzīvē jau pieredzējuši, izgājuši cauri šīm tēmām un var runāt nu, iz savas dzīves. Mazo grupu vadītāji un tie, kas vada šīs diskusijas, būtu cilvēki, kuriem ir kāda pieredze alfa kursā. Nu, visgrūtāk, teiksim, ir pirmais alfa kurs, tad parasti ir eh, tiem cilvēkiem nav pieredze, bet tie būtu tādi, kur varbūt tās ir draudzē jau kādas mazas grupas vadījuši, vai tie būtu tādi, kas vadījuši kādas bībeles studijas vai kaut ko tamlīdzīgu, un viņi varētu vadīt alfa mazo grupu. Un tad jau no alfa kursa atnācējiem, jeb kā tiek saukt viņu par viesiem, tad veidojas tā, ka nākamajā reizē viņš tiek aicināts uh, tie, kur vēlas, tiek aicināti būt jau kā mazās grupas vadītāji palīgi, un tad kā vadītāji, respektīvi, pati alfa kursa ieviešana jau rada šos cilvēkus, kur tad var būt kā vadītāji mazā grupā. Kam ir domāts alfa kurs? Alfa kurs ir domāts ikvienam, patiešām ikvienam cilvēkam, kurš vēlas iepazīt Dievu, varētu tā teikt. Vai kurš vēlas kristīties, kā mūsu Lutāņu baznīcā iesvētīties, kurš vēlas varbūt veidot tuvākas attiecības ar Dievu arī tiem, kur varbūt ir skeptiski un vienkārši um, viņiem ir kaut kādi savi jautājumi un savu pārliecību, viņi vēlas to izteikt, sagaida kaut kādus pretargumentus viņu viedoklim, arī tie ir aicināti. Manā pieredzē Alfa-kursā bijuši ļoti skeptiski cilvēki, kur nākuši tikai tāpēc, ka sieva vai vīrs grib vai kā savādāk. Un Alfa-kurs beigās ir piedzīvojuši liels izmaiņas savā dzīvēm. Jums jau notikuši ir vairāk alfa kursi. Kas ir tas vērtīgais, ko jūs vai nu pats priekš sevis vai priekš šiem cilvēkiem esat ieraudzījuši, ko iegūs no šī alfa kursa? Tas, ko es esmu ievērojis, kas ir noticis izmaiņas gan pie manas kā mācītāja, gan pie manas draudzes, draudzēm, kur alfa kursus notiek, kad kristīgi cilvēki caur alfa kursu kļūst daudz atvērtāki pret citiem cilvēkiem. Jo apkurss modelis un šī viedokļu uzklausīšana ļauj iejusties un iedziļināties tajos cilvēkos, kur Dievu vēl nepazīst. Kur citreiz tā ir problemātika, jo, jo nevienmēr mums ir kaut kāds instruments vai mehānisms, kāpēc mēs kādā klausītos. Bieži vien ir tā problēma, ka cilvēks tic, un tas, kurš netic, ka tur sarunā notiek liels sadursme, kas nereti aizved pie kāda konflikta, kāds aiziet savu pusi, bet tas nav risinājums. Lūk, šajās mazajās grupās diskusijās notiek, ir aicināti cilvēki uz tādu veselīgu, atklātu uh, sarunu, diskusiju, kurā tad cilvēks piedzīvo, ka caur šo diskusiju un sarunu cilvēki, kas ir no sākuma bijuši lieli skeptiķi, varbūt arī izmainās. Un viņi redz, ka tas darbojas, un tādā veidā uh, šie cilvēki, kas ir bijuši alfkursā, viņi mēģina to pielietot arī savā dzīvē, sarunās, diskusijās ar saviem darba kolēģiem, mājas cilvēkiem, ģimenes vai, un tādā veidā uh, tas nav tikai tas apkurss efekts, bet tas izplatās caur tiem cilvēkiem, kas ir bijuši apkursā. Draudzene, baznīca un tā vide sabiedrība kļūst daudz atvērtāka pret tiem, kur vēl Dievu nepazīst. Kas notiek pēc šo kursu beigām? Es esmu pabeigusi alfa kursu un tālāk. Un tālāk, nu, katrā baznīcā ir kaut kāds savs veids, kā cilvēki tiek iekļauti draudzē. Mēģinot, ka viņi ienāk draudzē. Citur tās ir Tālāk ir iesvētības, jā, un tur kādas sagatavošanas vai nodarbības pirms iesvētībām. Citur tas var veidoties arī kādas mazas mājas grupas, kur viņi ir bijuši šajā mazajā grupā, alfkursā, un tad šis alfkurs vadītājs šo mazo grupu aiziet, beidzās alfkurs, un viņi veido savu mājas grupu vai vienkārši mazo grupu, kur, kur viņi tiekās varbūt arī draudzes mājā vai baznīcā. Ir dažādi veidi, kā to turpināt. Citur ir tā, ka var arī kādu citu kursu paņemt, vai, vai, vai citur ir varbūt kāds bībeles stundas vai studijas kādā draudzē, un tad viņi attiecīgi šie cilvēki tiek uzaicināti tur tālāk studēt un, un meklēt. Var arī būt, ka te veidojās kāda grupa par kādu, nu, kādu kalpošanas grupu. Viņi, ja tie ir kaut kāda grupa, sanākusi kādam īpašam dāvinam, tur muzikāli vairāk vai kā, viņi var pēc tam varbūt tās ar to kalpot draudzē vai sabiedrībā vai vēl kaut kur. Mēram tāds varētu būt. Alpkursa ietveros ir arī tāds pasākums kā nedēļas nogale. Kas tas tāds ir un kas tur tiek darīts? Nedēļas nogalē, kā es parasti saku, vismaz pusi no alfa kursa. Jo lekcijas un diskusijas ir ļoti svarīgas, un tajās daudz lietas izkristalizējās, un cilvēks paskatās uz lietām no citas puses. Un tomēr Dievs nav tikai teorētisks, Dievs ir praktisks. Un tajā vienā vakarā, dažās stundās, nav tik iespējams piedzīvot Dieva klātesamību. Bet Dievs ir gribējis, lai mēs viņu piedzīvojam visiem mūsu maņām, ne tikai ar prātu un varbūt ar kādu kāda savādāk, bet nedēļas nogalē ir um, šīs lekcijas un visa tā vide veicina cilvēku atvērties dievam. Un, un tas, ka viņam nekur nav jāskrien, nekur nav jāsteidzās, mēs arī cenšamies aicināt cilvēkus atlikt visādas domas un visas ikdienas problēmas malā un koncentrēties tam, kas šeit notiks. Tad es noglēju noteikti šie brīnumi, es viņus gribētu saukt par dievu brīnumiem, kad cilvēki atverās un viņi piedzīvo dievu. Un šī sastapšanās ar Dievu tādā ļoti fiziski un piedzīvojuma veidā ir ļoti svarīgi. Cilvēks tajā turpmākajā dzīvē, balstoties uz šī, uz šī sastapšanos ar Dievu, varētu tālāk meklēt un izzināt Dievu. Jo, ja nav šīs praktiskās saskarsmes, nav šī piedzīvojuma, tad bieži vien cilvēks saprot, kā ir labi un kā vajadzētu labi, bet viņam tas neizdodas. Un, ja viņam tas neizdodas, viņš nonāk kaut kādā konfliktā. Vai nu viņš to vairs negrib darīt, vai viņš dzīvo arī tādu sajūtu, ka man to vajadzētu, bet es to nedaru, un tad, tad tā īstenībā spriedze palielinās. Piedzīvojot Dievu, mīlestības, žēlstības pilno Dievu, kurš piedod arī tad, ja mums neizdodas, kur mēs varam nest viņu priekšā savus grēkus, kā pat labākā drauga izstāstīt savu būtību, tad pēc šī piedzīvojuma cilvēks ir gatavs atkal un atkal vērsties pie Dieva. Tā ir viena tāda piedzīvojuma nedēļas nogale. Nogale, kā tiešām piedzīvot Dievu. Un tad vēl tāds jautājums, kā es varu uzzināt, vai manā apkārtnē kaut kur notiek alfa kurs vai nenotiek, vai man pašam viņš jāorganizē, kur es varu dabūt kādu informāciju par alfa kursu? Ir atrodams internetā mājaslapa, es negribu samaloties, bet, ja nemaldos, viņa bija www.alfakurs.lv, kurā gadījumā var arī ieies Google meklēšanā, tad var atrast. Tad ir alfa kurs arī koordinātori. Latvijā ir alfa kurs pat tāda kā padome, un ir domāts par to, ka būs arī alfa kurs office. Reiz Latvijā būtu iespējams pat nākamajā gadā, ja arī tiek meklēti kādi cilvēki. Šāda alfa kursa oficiāla, kurš varētu pārvaldīt to un, un, un kalpot šajā nozīmē. Tā kā būtībā var iesties dažādos veidos. Vai man tagad vajadzētu nosaukt kādu koordinatoru, ja kāds cilvēks ir Jā, es domāju, ka to var noteikti atrast. Piemēram, viens no Lutāņu nu, baznīcā koordinators ir eh, Girts Petersons no Dubultas draugs. Ar viņu dubultas draugu sakontaktēt ar viņu vai meklēt kādus reģionālos koordinatorus. Savā ziņā es skaitos pa kurzemes reģionu kā koordinators un arī mani meklēt rokām. Man telefonu vai mūsu baznīcas mājaslapā www.lelba.lv zem Skandavas draudzes ar informāciju par mani un atrast cilvēku man e-pastu vai kā un sazināties. Un tad, un tad arī tas koordinators vai šis cilvēks, kurš iesaistās dzelzkursam, vienmēr arī palīdz un skaidro, kā to darīt. Un, un tad noteikti būtu jāapmeklē kāda konference. Latvijā bija tagad pavisam nesen, bet ir arī citur Londonā, un tas nemaz nav, nav tik dārgi tur aizbraukt. Var iepazīties sīkāk un tad arī palaist tālāk kursu savā draudzē. Mēs lūgsim Dievu, mīļais un varenais Dievs un Tēvs. Mēs Tev pateicamies un mēs Tev slavējam par to, ka mēs drīkstam Tevi pazīt paši, ka mēs drīkstam būt Tavu bērnu. Mēs drīkstam dzīvot savu dzīvi kopā ar Tevi un tik Tevis vadīt un sargāt no visu ļaunumu. Mēs Tev lūdzam, varenais kungs, ka Tu svētī mūs, ka mēs esam derīgi par instrumentiem Tavās rokās, aicinot pie Tevis arī citus. Dievs, Tu esi Devis pavēlu darīt par mācekļiem visas tautas. Mēs Tev lūdzam, Dievs, māci mūs arī, kādā veidā mēs to varam piepildīt un īstenot. Svētī, mīļais Dievs, ka mēs varam aizsniegt tos cilvēkus, kur Tev vēl nepazīst. Mīļais Dievs, mēs Tev lūdzam, ka visā, ko mēs darām, kas mēs esam, kā mēs dzīvojam, varbūt daudz Tevis un maz no mums pašiem. Ka cilvēki mūs satiekot var satikt Tevi, ka cilvēki mūs redzot var ieraudzīt to, kas Tu esi, kāds Tu esi. Un mēs Tev lūdzam, Dievs, svētī katru mūsu ieceri un centienu, veidot kādas lietas, lai dotu iespēju cilvēkiem tikt Tevis atrastiem, tikt Tevis uzrunātiem un iepazīt tevi. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu svētī visus alfa kursus katrā draudzē, katrā konfesijā, kur tas Latvijā jau notiek. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu svētī arī visas tās vietas un mācītājus, kas ir ieplānojuši sākt to tuvākajā laikā. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tavu žēlastība ir bagātīga par šo kalpošanu, lai tiešām daudz cilvēku tiek glābti, lai daudz cilvēku atrod vietu tavā baznīcā, lai daudz cilvēku tiek tevis glābti un par tikt piepildīts Tavu svēto un izglābto pulkam, lai Tev ir gods un slava un pateicība par Tavu darbu, un lai visi kopā mēs varam, Kungs, Tevi teikt mūžīgi mūžos debesīs. Āmen! thank you slavēsim viņam vienam, dziesmas dziedāsim. Nāciet visi Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties. Esmu bērns tavs, esmu izglābts man no sirds es līksnoju. Tavā priekšā es kā dāvids no priekā dejoju. Nāciet visi, Dievu slavēsim! Viņam vienam dziesmas dziedāsim! Nāciet! visi Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties. Esmu bērns tavs, esmu izglābts un no sirds es līksmoju. Tavā priekšā es kā dāvids no prieka dejoju. Esmu bērns tavs esmu izglābts un no sirds es līksmoju. Tavā priekšā es kā dāvē.